mal facile atingebla mal Dum feriado, la stresso de la ciutago, lau eble rapide mal aperu. Multai homoi desiras tion, set ne ciui successas atingit tion. Set cial celcai homoi, ec en la ferieio, ne capablas mal Cai ciu homoi, Kiwi estas trafitaite tiu problemo, povas mem solvi tiun dilemon? Cushi ens brilo, legi libron, cae giui temperaturo in circa gradoi grado i Celsiuso. Tiu combino estas por multai homoi la essenso de feriado, cae regenerigio. Lau enceto, pasintiare, quardec 1% de la Germanoi pasigis ce plagian feriadon por vere bone recreigi, set ne ciu successas atingi tion. Sondajo de la accidenta assecuro montras che multai labor prenantoi cun portas la chargigion de sia labor occupo alla ferieio. Tiel 37% de la encetitoi indicis che ili dum feriado daure trovigis en stato de tensio, cae che ili suferis pro mal tranquilo. Dudec procentoi ec plendis, che ili sentas mal pli da feria gioio, triono sentas dum feriado corpain simptomoin, exemple affeccioin de dormado. Shainas esti, almeno por quelcae homoi, mal facila missio, vere trovi tranquilon dum feriado mal agrabla fenomeno estas malsanigio tui antau au dum la liberai tagoi, la tiel nomata post stressa simptomo, quiu esprimigas per lacetso, sen impulsezzo au facila incitigio. Do stresso ancau dum supposata riposa pauso ne estas simple forscuebla se la sufera premo estas alta, sub certai circonstanzoi, helpas faca consilado, por mal aperigi la stresson. Gravas precipe maltenisin de la pensoi prile laboro, cae clare comunici che oni dum tiu tempo ne estas telefone atingebla. Tio concernas ancau mallongain per telefonain messaggioin au ret messaggioin do en plei bona caso, oni mal shaltu tia in apparatoin, au lasu ilin heime. Ec complete sen interreta tempo estas recomendinda. Giuste la compufono farigis por multai homoi ne resignebla accompagnanto. Tamen rentumas resigni dum feriado pri la uso de porteblai apparatoi cun connecto al interreto tiel eblas eviti chagrenigion pri nenecesai ret messaggioi. Do la resignado pri ciai ecranetoi povas helpi vere malstrecigi, jam post celcai tagoi. Sed tio compreneble ne suficias. La ferianto devas ancau entrepreni ion, exemple sportumi. Caie tiu ocaso eblas pripensi Ciu oni vere volas preni al si tempon por certai aferoi, anstatau rapide plenumi diversa in flanca in aferoin. Cial entute ofte dauras tie longan tempon, gis aperos entute sento de tranquilo. Culpas pritio la corpo. Unue, la biologia ritmo devas reagordigi dum la feriado. Cai crome, necessas alcutimigi al vivo ritmo della ferieio. Tio iam povas dauri du gis tri tagoin. Plei bone eblas forpeli stresson per movigiado, prefere iam antaula feriado. Iam i promenoi, tri dum semaino, proveble mal aperigas stresson cae liberigas la capon.